Zatim počeli smo govoriti o samom namazu kao najvrijednijem i najboljem i najobaveznijem ibadetu u islamu nakon što se čovjek prihvati islama, nakon što tvrdi za sebe da je musliman, takva osoba dakle mora neminovno da obavlja obavlja namaz. Namaz, kao i svaki drugi ibadet, ima svoje uvjete. Da bi bio ispravan, moraju se ispuniti određeni uvjeti od ispravnosti namaza jeste da je nastupilo namasko vrijeme, da bi se mogao namaz klanjati u tom dotičnom namaskom vremenu, zatim da se uzme abdest, da se očisti tijelo od dijelo mjesto na kome će se klanjati, da se propisno obuče, da se okrene prema kibli i da se donese nijet za namaz prilikom stupanja u namaz. Prije nego li otpočnemo s namazom, kada nastupi namasko vrijeme, prije nego li stupimo u namaz, dakle nakon što se abdestimo, očistimo svoje tijelo, odijelo mjesto gdje ćemo klanjati, nakon što se propisno obučemo, okrenemo prema kibli, trebali bismo proučiti ezan i ikamet. Ezan i ikamet. Stoga, u ovoj našoj emisiji uz Allahu dozvolu govorimo nešto o samom ezanu i kametu, njihovom značenju, njihovom propisu i njihovoj propisanosti iz Kur'ana i sunneta, koji to ajti hadisi govore o propisanosti ezana i kameta, ko uči ezan i ikamet, zatim vrijednosti ezana i kameta, odnosno vrijednosti mu ezina, čovjeka koji uči ezan uči ezan i ikamet kako bi nas ti šerijetski tekstovi za Allahu dozvolu postaknuli da i mi budemo od onih koji će učiti ezan i ikamet. Zatim, jeli, određeni uvjeti također ispravnosti jezana i kameta. Kao što reko smo, svaki ibadet ima svoje uvjete koji, koji se mora ispuniti da bi taj ibadet bio ispravan. Isto tako i ezan i kamet imaju svoje uvjete. Također osoba koja uči ezan i kamet i njoj se uvjetuje određeno, dakle moraju se ispuniti određeni uvjeti i kod nje. I svakako šta je to lijepo činiti prilikom učenja ezana i kameta i nakon što se prouči ezan i kamet, koja je to dova je li preporučena da se uči, šta učiti je li i slično. O tome ako Bog da govorimo u ovoj našoj emisiji. Pa dakle, značenje ezana i kameta i sam propis istih, dakle propis ezana i kameta. Što se tiče ezana, jezičko značenje ezana jeste obavijest, oglašavanje, obavještavanje, kao što u tom značenju kaže Allah subhanahu wa ta'ala u trećem ajtu sure Tauba, kada kaže وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ i ezan od Allaha njegovog poslanika, odnosno proglas, obavijest, obavijest od Allaha subhanahu wa ta'ala i njegova poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Što se tiče terminološkog značenja ezana, dakle šerijatskog značenja ezana, pod ezanom se misli na obavještavanje prisutnih o nastupu namaskog vremena. Dakle, da se ljudi, stanovnici jednog mjesta, obavijeste da je nastupilo namasko vrijeme, dakle za dotičan namaz, da se oglasi ezan među njima na takav način što će ih obavijestiti o nastupu dotičnog namaskog vremena. Ezan se naziva dakle ezanom jer se kao što rekoh njime obavještavaju. Također e, naziva se i nida. Koristi se i drugi termin za ezan, a to je nida. Ovu riječ en nida nalazimo u riječima Allaha subhanahu wa ta'ala u suri Al-Džuma, kada kaže Allah subhanahu wa ta'ala Ja eyjuhel ladina amanu idha nudija lis salati mi jevmi al-đuma'ati fes'au ila zikrillah. O vjernici, kada se pozovete na namaz u danu petka, požurite da Allaha subhanahu wa ta'ala spominjete, da Allaha subhanahu wa ta'ala veličate. Dakle, pod ezanom se misli na obavijest, oglašavanje, obavještavanje stanovnika jednog mjesta o nastupu namaskog vremena. Dočim pod ikametom, u jezičkom smislu misli se na uspostavljanje nečega. Na uspostavljanje nečega dok u šerijatskom terminološkom značenju pod ikametom se misli na obavještavanje prisutnih ljudi na određenom mjestu u džami ili na nekom drugom mjestu o nastupu samog fard namaza. Dakle, da uskoro nastupa se s namazom, počinje se s namazom, fard namazom i prisutni se trebaju obavijestiti da je vrijeme da ustanu i da klanjaju fard namaz. Dakle, pod ezanom se misli na obavještavanje ljudi određenog mjesta, stanovnika jednog mjesta da je nastupilo namasko vrijeme i da se može klanjati i dakle pod ikametom se misli na obavještavanje prisutnih koji prisustvuju namazu tamo, dakle mjestu gdje se obavlja namaz da uskoro odpočinje fard namaz, dakle namaz koji se mora klanjati u džematu. Što se tiče samog propisa ezana i ikameta, što se tiče propisa ezana i ikameta, proučiti ezan i ikamet je fard kifaje, to jest obligatna dužnost zajednice muslimana. Neko od muslimana treba da prouči ezan i kada se obavlja fard namaz, neko od prisutnih muslimana treba da prouči ikamet za namaz, jer u protivnom dakle, svi bi bili griješni. Kako se kaže, fard kifaje jeste ono što ukoliko neko od muslimana ako obavi, dakle, spada obaveza sa ostalih muslimana. Međutim, ukoliko niko od muslimana ne obavi taj propis, onda svi muslimani su griješni. Ezan i ikamet uči se samo, dakle ezan i ikamet uči se samo za pet dnevnih namaza, podne, kindiju, akšam, jaciju i sabah, i uči se također za džumu namaz. Dočim za druge namaze, dženazu namaz, za bajram namaze, za duha namaz i ostale dobrovoljne namaze svakako, jeli ne uči se, ne uči se ezan niti i kamet. Hafiz ibn Hajar, rahimehullahu ta'ala, veliki islamski učenjak, islamski autoritet, kaže učenjaci se razilaze u kojoj godini je propisan ezan i kamet. Kada je dakle strogo naređeno, fard kifaje, dakle, zajednici muslimana da se uči ezan i kamet pa kaže preovladavajuće mišljenje, prioritetnije i ispravnije mišljenje jeste da je ezan i kamet da su naređeni prve godine po hijri. Koji to ajeti ukazuju na propisanost ezana i kameta? Kada kažemo da je obaveza proučiti ezan i kamet Čime to dokazujemo? Ako bi nas neko upitao dobro na osnovu čega kažete da je obaveza proučiti ezan i kamet, koji su to dokazi, pa između ostalog jeste ispomenuti ajet iz sure al džuma Deveti ajet sure al džuma kada kaže Allah subhanahu wa ta'ala Ja i uheledina amenu iza nudijali salat. O vjernici kada se pozovete na namaz. Dakle, vjernici se pozivaju na namaz. Uči se ezan. Mora se učiti jeli, ezan za namaz. Također, Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam u hadithu Malika ibn al-Huwayritha radijallahu talan kaže nakon što su boravili ashabi određeno vrijeme kod njega Allahu poslanika alaihi salatu sallam učili vjerske propise pa su poželjeli da se vrate svojim kućama rekao je idite vratite se svojim kućama i podučavajte svoje ukućanje onome što ste naučili kod mene pa kada nastupi namasko vrijeme, neka vam jedan od vas prouči ezan. Kada nastupi namasko vrijeme, neka vam jedan od vas prouči ezan i neka vas predvodi u namazu, neka vam klanja kao imam od vas onaj koji je, koji je najučeniji. Dakle, riječ je Allahovog poslanika, alihi salatu sam, neka vam prouči ezan, jasno ukazuju da je obaveza muškarcima da uče jeli, ezan i Ibnu Taymiya rahimehullahu ta'ala, veliki islamski učenjak, islamski autoritet, kaže sunnetu u sunnetu koji je kategorično prenesen, dakle jasno mnogim putevima, mnogo uh, se prenosi od Allahovog poslanika, alihi salatu sam, jasno je, e, postoji jasan dokaz da se u njegovo vrijeme vrijeme njegovih ashaba i sve do današnjih generacija, dakle, da se uči ezan, da je obaveza učiti, učiti ezan. I ispravno je dakle da muškarci uče ezan, ispravno je da muškarci uče ezan i ikamet, uče svejedno da li bili kod kuće ili bili na putovanju, bili u džami ili kod kuće, klanjali sami ili klanjali jeli zajedno sa ostalom jeli zajednicom muslimana. Muškarcima je obaveza, kao što vidimo, da prouče ezan. Što se tiče žena, ukoliko žene klanjaju same, dakle ne klanjaju sa muškarcima, već klanjaju same na nekom mjestu, nalazi se skup žena pa klanjaju u džematu, nema smetnje dakle da one tu u tim prostorijama gdje klanjaju prouče sebi ezan i da prouče i kamet, kako se je li prenosi od imama Šafija radijallahu ta'ala da je to, rahimehullahu ta'ala da je to preporučivao i također prenosi se od naših majki, majki vjernika Ajše radijallahu anha, Umu Saleme i drugi, da su dakle znale u prisustvu drugih žena kada bi htjele da klanjaju fard namaz u džematu, da su znale jeli stati jeli, među njima i proučiti ezan, ezan i ikamet. Koje su to vrijednosti ezana? Brojne su vrijednosti ezana. Spomenute u Kur'anu i hadithima Allahovog poslanika alihi salatu sam posebno. Pa kaže Allah Jalla wa'ala u suri Fussilet وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ a ima li nekoga da ljepše govori od onoga koji poziva Allahu? Jeste, ove riječi su općenite. Misli se na poziv u Allahu u vjeru, ali isto tako može se misliti i na poziv Allahu da se klanja Allahu namaz. Pa ko to ljepše govori, zar ima ljepših riječi od onih riječi kojima se poziva Allahu, to jest koji, kojima se poziva na namaz Allahu subhanahu wa ta'ala, namaz koji je Allahu dželle vala najdraži, namaz koji je najbitniji ibadet u islamu. Zar ima nekoga da ljepše govori od onoga koji poziva Allahu, koji čini dobra djela i kaže doista sam ja od muslimana. O vrijednostima, blagodatima ezana sunnet Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam mnogo govori. Pa kaže u hadisu Muavije ibn Abi Sufjana, kaže Allahov poslanik alaihi salatu wasalam, ljudi s najdužim vratovima na sudnjem danu bit će mu ezini. Od ljudi s najdužim vratovima bit će muezzini. Imam neovi, rahimahullahu tala, budući da ovaj hadis bilježi ima muslim, imam neovi u svome komentaru na muslima u sahih kaže zbog čega će mu muezzini biti najdužih vratova na sudnjem danu. Zbog toga što je Allah subhanahu wa ta'ala muezzinima pripremio posebnu nagradu, ogromnu, veliku nagradu, pa će oni u iščekivanju te nagrade kada će već jednom ta nagrada, kada će već jednom ta nagrada izdužiti svoje vratove. Njihovi vratovi će se izdužiti zbog toga. Ezanom se odbija, udaljava šeitan. Onaj koji želi da šeitan bude što dalje od njega, neka često uči ezan i kamet. U hadisu Ebu Hurire radijallahu ta'alan, Allahu poslanik alihi salatu wasalam kaže, kada se pozove na namaz, kada se zauči ezan, šeitan ostavljajući za sebe smrad bježi ostavljajući za sebe neugoda miris, bježi, udaljava se na toliku udaljenost da ne može čuti ezan. Strah ga ezana. Ezan šteti šeitanu. Šeitan ne može da sluša ezan. Nažalost, danas imamo i ljudskih šeitana koji kažu smanjite malo ezan, nemojte toliko glasno. Šeitan bježi od ezana. Bježi na toliku udaljenost da više ne može da čuje ezan. I ostavlja iza sebe neugodan miris, strah ga. Pa kada se završi sa ezanom, šeitan se ponovo vrati i boravi uz čovjeka sve dok se ne počne učiti ikamet. Pa kada se prouči, kada se počne sa učenjem ikameta, šeitan bježi sve dok ne ode na toliku udaljenost da više ne može da čuje ikamet, pa se ponovo vrati i onda stane u čovjeka. Kada čovjek stane da klanja, da obavlja namaz, kaže sjeti se toga i toga, sjeti se toga i toga, sjeti se toga i toga, sve dok čovjeka ne odvrati od namaza i dovede ga u takvu situaciju da nije znao, da nije znao koliko je i klanjao. Dakle, ezanom se šeitan odbija, udaljava jeli, iz ljudske blizine. Kada bi ljudi znali vrijednost ezana, pa ne bi mogli odlučiti zbog te ogromne vrijednosti svaki bi htio da uči ezan, pa ne bi mogli odlučiti koji će učiti ezan, bacali bi kocku, nema smetnje. Da bacaju kocku, da odabiru na takav način ko će da prouči ezan. U hadisu Ebu Hureyre radijallahu ta'alan, Allahu poslanik alihi salatu wasalam kaže da znaju ljudi kolika je vrijednost u ezanu i prvom safu, da stanu u prvi saf i da dođu da prouče ezan, pa ne bi drugačije mogli odlučiti ko će proušiti ezan ili ko će stati u prvi saf, bacali bi kocku. Da znaju ljudi šta je u ranjenju na namaz, da se rano ode na namaz, da se ode prije ezana, ljudi bi se natjecali u tome. I da znaju ljudi koja je vrijednost u jaciji namazu i sabah namazu, dolazili bi na jaciju i sabah namazu u džemat, pa makar, pa makar i pužući. Zatim, ništa neće čuti glas mu ezina, a da mu to neće svjedočiti na sudnjem danu. Niko i ništa neće čuti glas mu ezina. Dakle, kada uči ezan, a da mu neće biti svjedok sutra na sudnjem danu da je on učio, da je pozivao Allahu, da je govorio najljepše riječi. Kako stoji u hadisu Ebu Saida, El-Hudrija radijallahu ta'ala, da je Allahu poslanik alejhi salatu vesselam rekao ništa i niko neće čuti glas mu ezina, bio džinn čovjek ili nešto drugo, a da mu neće svjedočiti na, na sudnjem danu. Zatim, mu muezzinu se oprašta sve dokle seže njegov glas, odnosno sve što čuje moli Allaha subhanahu wa ta'ala za oprost muezzina i sve što ga čuje ili kogod ga čuje potvrđuje njegovu istinitost, bit mu kao što rekao svjedok na sudnjem danu i svi koji dođu od, odazovu se ezanu tog muezzina, čuju ezan, pa svrate i klanjaju namaz u džami, on će imati nagradu za proučen ezan i nagradu svih njih koji su odazvali njegovom ezanu. Nagradu svih njih koji su obavili namaz, došli u tu džamiju, obavili namaz u džematu zbog njegovog ezana bez da se njima išta umanji od njihove nagrade. Kaže Allahov poslanik alaihi salatu oslam u hadisu Al-Bara ibn Adiba radijallahu ta'ala Doista Allah i njegovi meleki donose salavat na prvi saf, a muezzinu se oprašta sve dokle dopire njegov glas i sve što ga čuje, kogod ga čuje, potvrđuje njegovu istinitost i njemu pripada nagrada poput nagrade svih onih koji klanjaju s njim. Allahu akbar. Njemu pripada nagrada svih onih koji klanjaju jeli, s njim namaz, bez da se njima išta umanji od njihove nagrade. Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, on dovio je za oprost mu ezinima, da Allah subhanahu wa ta'ala oprosti mu ezinima, pa u hadisu Ebu Hureyre radijallahu ta'ala kaže Allahu poslanik alaihi salatu wa sallam, Allahu moj uputi imame i oprosti mu ezinima. Allahu moj uputi imame i oprosti mu ezinima. Ezanom se brišu grijesi i ezanom se ulaži u džennet. Ezan je razlog brisanja naših grijeha, i ezan je razlog našeg ulaska u džennet. Ukbe ibn Amir radijallahu ta'ala prenosi da je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam rekao i spomenuo kako Allah dželle dželavala kaže. Pa kaže, vaš gospodar se divi čovjeku koji čuva ovce u planini. Pa kada nastupi namasko vrijeme, on prouči ezan i klanja namaz. Allah subhanahu wa ta'ala tada kaže, pogledajte ovoga moga roba, divi se, dakle, Allah subhanahu wa ta'ala, pogledajte ovoga moga roba, uči namaz, uči ezan i obavlja namaz. Uči ezan i obavlja namaz, strahujući od mene, ja ću mu sigurno oprostiti grijehe i uvesti ga u džanet. Allahu akbar. Pogledajte, Allah dželavala divi se čovjekom koji uči ezan, zatim obavi namaz i straha od Allaha subhanahu wa ta'ala i nadajući se, njegovom oprostu, njegovoj nagradi i kaže Allah subhanahu wa ta'ala ja ću mu oprostiti njegove grijehe i uvesti ga, uvesti ga u džennet. I ovaj hadis zabiljeli su mnogi, šeha Albani ga je ocijenio vjerodostojnim. Dobro, vidimo dakle da su vrijednosti nagrade za učenje ezana ogromne. Kako, na koji način se uči ezan i ikamet? Kako ispravno proučiti ezan i ikamet? I koji su to uvjeti ezana? Ezan kojeg je učio Bilal radijallahu ta'ala za svo vrijeme Allahovog poslanika alihi salatu sam, dakle dok je bio živ, kako se spominje u hadisu Abdullah ibn Zaida, jeste na sljedeći način. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ešhedu an la ilaha illa Allah. Ešhedu an la ilaha illa Allah. Ešhedu anna Muhammeden Rasulullah. Ešhedu anna Muhammeden Rasulullah hayya alas salah hayya alas salah hayya alal falah hayya alal falah Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah dakle na početku se kažu četiri tekbira zatim dva šehadeta zatim hayya alas salah hayya alas salah hayya alal falah hayya alal falah ponovo dva tekbira i na kraju la ilaha illa Allah u istom ovom hadisu Abdullah ibn Zayda, radi Allahu ta'alan spominje se i verzija i kameta. Dakle, u istom hadisu se spominje ezan i ikamet, pa se spominje da se učio, jeli, tada, kada je proučen ezan na ovakav način, da se učio ikamet Allahu akbar, Allahu akbar, ašhadu an la ilaha illallah, ašhadu anna muhammedan rasulullah, hajja ala salah, hajja ala falah, kad kameti salatu, kad kameti salah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. I postoje također druge verzije i ezana i druge verzije i ikameta, kako se također prenosi u hadisu Ebu Mahdure radijallahu ta'ala an, i sve verzije su ezana i kameta ispravne. Bilo koja verzija, od postojećih priznatih verzija ezana i kameta koji se učili za vrijeme Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam, bilo koja verzija da se prouči, ona je ispravna. Ezan ima svoje uvjete, uslove ispravnosti, da bi dakle bio primljen, da bi bio ispravno proučen i da bi spala obaveza sa svih ostalih muslimana, mora da se prouči jeli, sa sljedećim uvjetima. A ti uvjeti su dakle kako slijedi da se ezan uči po redoslijedu spomenutom hadisu. Dakle, prvo tekbiri, zatim dva šehadeta, zatim hajjala salah, hajjala felah, jeli, po dva puta, zatim ponovo dva tekbira, Allahu ekbar, Allahu ekbar, la ilaha illallah. Ukoliko bi, dakle, nešto bilo ispremetano, pa ne znam, prvo šehadeti, pa tekbiri i slično, dakle, ukoliko se ne prouči ezan na spomenuti način, ezan nije ispravan. Isto tako i kamet. I kamet treba učiti redoslijedom, Jer zbog općenitih riječi Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam, ko u našoj vjeri učini ono što nije propisano, tomu se odbija. Tomu se odbija. Dakle, ne može da izmišlja način obavljanja ibadeta. Zatim da se ezan uči bez prekida. Nije dozvoljeno da se ezan i kamet uče bez prekida. Da se dođe do pola pa da se stane. Jeli? ne smije se praviti veliki prekid. Ukoliko bi čovjek mu ezin kihnuo tokom učenja ezana, inšallahu ta'ala ne bi dakle bilo u tome smetnije jer je kihnuo protiv svoje volje, samo će dalje nastaviti učiti ezan. Zatim, da se ezan uči kada nastupi namasko vrijeme, ne može se ezan učiti prije namaskog vremena. Naprotiv, dakle, ezan jeste upravo način obavještavanja o nastupu namaskog vremena kada nastupi namasko vrijeme, tada se uči ezan da bi se prisutni, odnosno dakle mještani dotičnog mjesta obavijestili da, da bi se upoznali da je nastupilo namasko vrijeme za određeni, određeni namaz. Zatim, da se ne prave greške prilikom učenja prilikom učenja ezana. Nažalost, dakle, mnoge greške se danas od muezina prave, većinom dakle onih koji nisu učeni, koji nisu dakle učili i pred nekim učili ezan, jeli naučili kako se učiti ezan, uči, jeli sa brojnim greškama. Pa mnogi odužuju pa kažu Allahu akbar. Allahu akbar znači Allah je najveći, a kada ovako otegnu pa kažu Allahu akbar, onda se pitaju da li je Allah najveći. Također da oduže sa drugom riječi akbar, a ima ih, dakle, kada uče ezan, da kažu akbar, dakle, tada više ek, ova riječ nema značenje najveći, najuzvišeniji već Allah najbolje zna, dakle, ova riječ kada se produže akbar ima značenje bubnja, ima značenje doboša, subhanallah. Pa učiš ezan, pozivaš Allahu subhanahu wa ta'ala, pozivaš na namaz i na ovakav način pozivaš. Također, najčešća greška koja je prisutna i prilikom učenja ezana i prilikom izgovaranja tekbira i prilikom stupanja u namaz, nažalost, jeste da se umjesto riječi ekber kaže egber. Mnogi kažu, poslušajte ljude pored sebe, kažu egber, egber, dakle g umjesto k, a značenje je pogubno. Ekber, ekber sa harfom, dakle kjaf, ima značenje Allah je najveći, Allah je najveći, a riječ ekber ima značenje najprljaviji, najprašnjiviji, Subhanallah. Pozivaš Allahu subhanahu wa ta'ala na takav način, tvrdeći, jeli da je Allah nečist, ne'udhu billahi ta'ala. Allahu se utječemo od neznanja. Zatim, potrebno je da se podigne glas prilikom učenja ezana, jer je rekao Allahov poslanik alihi salatu sam, neka vam prouči jedan od vas, dakle vama, da čujete, da čujete ezan. Ako će učiti sam sebi ezan, koja korist od toga, jer ezanom se obavještavaju ljudi da je nastupilo namasko vrijeme. Zatim, da se ezan uči na onakav način kako je došlo u sunnetu sa istim brojem rečenica, da se ne dodaju od sebe rečenice kao što pojedine skupine zabludjele, skupine frakcije, jeli, dodaju od sebe nakon određenih jeli, riječi da dodaju, dakle ono što nije propisano sunnetom, da oni dodaju od sebe još neke druge jeli, rečenice. Zatim da ezan uči jedna osoba, nije dozvoljeno da ezan uče dvije osobe ili više njih, već dakle ezan treba da prouči, da prouči jedna osoba. Da mu ezin nanijeti sa učenjem ezana jeli, ibadet, jer ezan je ibadet i svaki ibadet mora dakle da ima svoju namjeru, ima svoj nijet. Pa onaj koji uči ezan treba da namjerava obavljanje, činjenje ibadeta učenjem učenjem ezana. Zatim da mu ezin bude musliman svakako, da mu ezin ima sposobnost raspoznavanja. Dakle, za ezan se ne uslovljava punoljetnost. Ezan može učiti i dijete, međutim dijete koje raspoznaje, a to je otprilike dakle, od šeste ili sedme godine koje može raspoznavati dobro, dobro zla i slično. Zatim da mu ezin bude razuman, da mu ezin bude razuman jer ezan proučen od nerazumne osobe nije ispravan. Da mu ezin bude muškarac i da mu ezin bude pravedna i povjerljiva osoba. Na sve ovo mogu se dodati još pojedini adabi prilikom učenja ezana, a to je da mu ezin bude pod abdestom, da ezan uči sa abdestom, dakle može i bez abdesta, ali je bolje da se uči sa abdestom, da sporije uči ezan, a i kamet brže, da odvaja rečenicu od rečenice, da uči ezan na uzvišenom mjestu ili sa razglasom, da uči ezan stojeći okrenut prema kibli, da prilikom učenja stavi prste u uši, da prilikom učenja hajja ala sala, hajja ala fela, okreće se desno i lijevo, međutim, ukoliko ne uči na razlas, ukoliko dakle uči na minaretu, tako treba postupiti, doćim ukoliko uči na ra razglas, onda dakle nema potrebe da se okreće desno i lijevo, da ezan uči odmah po nastupu namaskog vremena. Dakle, odmah po nastupu namaskog vremena treba ezan proučiti i da mu ezin bude snažnog, prodornog, lijepog glasa i također da muezin učenjem ezana i kameta traži Allaho subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo. Treba da poznaje također vrijeme nastupanja namaskih vremena kako ne bi kasnije opitajući druge je li nastupilo namasko vrijeme i slično. Na osnovu svega ovoga može se zaključiti da postoji među nama jedna velika greška. A to je dakle puštanje ezana s kasete, sa CD-a. Nažalost, u velikom, velikom broju džemata ezani se puštaju sa kasete ili sa CD-a. Vidimo dakle da treba biti pod abdestom, Moezin treba biti pod abdestom. Kako da kasetofon bude pod abdestom? Da moezin treba da nije ti obavljanje ibadeta i da nije ti Allahovo zadovoljstvo. Treba da bude okrenut prema kibli, treba da stavi prste u uši, da se okreće desno i lijevo, što je neizvodljivo, nemoguće da se to učini sa, sa kasetofonom. Zato dakle od velikih grešaka prilikom učenja ezana jeste da se ezan pušta sa kasete. Zato oni koji su preuzeli obavezu na sebe da će učiti ezane, dakle odgovorne jeli, ličnosti, oni koji su preuzeli obavezu nad muslimanima, koji su preuzeli obavezu da će učiti ezan, trebali bi se zapitati kako, na koji način se uči ezan u njihovim džematima. I na kraj kraja, Ovo bi trebalo da bude obaveza svih muslimana da porazmisle o tome, da porazmisle o tome jer učitli ezan je fard kifaje, obaveza, stroga, obligatna dužnost zajednice muslimana. Neko od muslimana mora da prouči ezan kako bi, dakle, obaveza spala sa svih ostalih muslimana. Međutim, ukoliko niko ne prouči ezan, onda niko ne prouči na ispravan način ezan, dakle ne prouči, kao što se danas u većini naših džemata ne uči jezan, već se pušta sa kasete, dakle niko ne uči, onda svi muslimani su griješni. Zato bi trebali i svi muslimani, stanovnici svakog mjesta da traže od nadležnih da se uči, da se uči ezan, a ne da se pušta sa kasete jeli, i slično. I dakle, onaj koji sluša ezan treba da ponavlja za ezanom sve ono što kaže mu ezin, treba dakle da on kaže također s tim što će nakon riječi hajjala salah, hajjala al-fara, hayya ala fala reći la hawla wa la quwwata illa billah. Kada se prouči ezan, završi se sa ezanom, donijeće se salavat i salam na Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, zatim proučiti dova Allahumma rabba hadihi da'vati tamme was salati al-qa'ime آتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته الله Allahu moj gospodaru ovoga poziva, gospodaru ovoga ezana, ti koji si propisao ovaj ezan i gospodaru ovoga namaza s kojim se odpočinje, podari Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam posebno mjesto, vasilet, podari mu poseban jeli, ugled, poseban položaj, posebnu nagradu vasilet, daj mu, podari mu od sebe dobrotu i postavi ga na mjesto hvale dostojno koje si mu ti obećao. Kaže Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam ko prouči nakon ezana ovu dovu, nakon što ponavlja za muezzinom, kaže isto ono što kaže i muezzin, zatim donese salavat, zatim prouči ovu dovu, Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam zauzimat će se za njega sutra na sudnjem danu, a svi smo potrebni toga.